บุ๊กทูเจ็ดสิบสี่เซดัมเดสตอีเจติรีขอร้องให้ทำอะไรบางอย่าง zamoliti za nešto คุณช่วยตัดผมให้ดิฉันได้ไหมคะ Možete li mi ošišati kosu. อย่าให้สั้นเกินไปนะคะ Ne prekratko, molim. สั้นอีกนิดนะคะ Malo kraće, molim. ช่วยล้างรูปให้ได้ไหมคะ Možete li razviti slike? รูปอยู่ในซีดี ค่ะ Slike su na CD-u รูปอยู่ในกล้องค่ะ Slike su u kameri ช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมคะ Možete li popraviti sat? กระจกแตก Staklo je puklo แบตเตอรี่หมดบตเตอรี่เย่ปรา z นาช่วยรีเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมคะมอจเตลีอิสเปกลาติโคช u ล j ช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมคะมอจเตลีอ o č สติติคลาเช e ช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมคะ Možete li popraviti cipele? ขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหมคะ Možete li mi dati upaljač? คุณมีไม้ขีดหรือไฟแช็กไหมคะ Imate li šibice ili upaljač? คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะ Imate li pepeljaru? คุณสูบซิก้าไหมคะ Pušite li cigare? คุณสูบบุหรี่ไหมคะ Pušite li cigarete? คุณสูบไปไหมคะ Pušite li lulu?